Book 2 36 36 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სად არის ავტობუსის გაჩერება სად არის ავტობუსის გაჩერება რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში რომელი ავტობუსი მიდის ქალაქის ცენტრში? რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო? რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო? უნდა გადავჭდე? უნდა გადავჭდე? სად უნდა გადავჭდე? სად უნდა გადავჭდე? რა ღირს ერთი ბილეთი? რა ღირს ერთი ბილეთი? რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე? რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე? აქ უნდა ჩაბრძანდეთ. აქ უნდა ჩაბრძანდეთ. უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ. უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ. მეტროს შემდეგი მატარებელი 5 წუთში მოვა. მეტროს შემდეგი მატარებელი მოვა 5 წუთში. შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა. შემდეგი ტრამვაი 10 10 წუთში მოვა. შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა. შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა. როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი? როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი? როდის გადის ბოლო ტრამვაი? როდის გადის ბოლო ტრამვაი? როდის გადის ბოლო ავტობუსი? როდის გადის ბოლო ავტობუსი? გააქვთ ბილეთი? გააქვთ ბილეთი? ბილეთი? არა, არ მაქვს. ბილეთი? არა, არ მაქვს. მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ. მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.